الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له <coughs> واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدمك صاحب هدوء أولا مسلاتي من البركة إن شاء الله na annur da ke nan wasatu abuja don karanta littafinmu mai albarka in sha Allah na hisnul muslim min azkarar kitabi wa sunna na fadilatu sheikh sa'idu bin ali bin wahab alkahatani rahmatullahi alai bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai kuma ya ba mu ikon aikin daidai din muna roƙon Allah ta'ala dukkan wani abun da ke cikin wannan littafi na umarni ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da shi abun da ke cikin hani ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa da nisantuwa daga gare shi muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da jinƙai da gafara zuwa ga iyayenmu da malamanmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addininsa ya ɗauki rayuwarmu akan imani ƙasarmu ta Najeriya muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana aminci da zaman lafiya dukkan alkhairi da Allah yake ba wata al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu dukkan wani sharri da Allah yake kubutarwa daga wata al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da mu gaba ɗaya Allah ta'ala ta sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare ina ɗan ba da hanzari cewa ba a samu karatu ba a cikin wasu ‘yan kwanaki da suka gabata saboda yanayi na tafiya ina da activities da dama kawai nakan daure ne na tabbatar cewa wasu kwanakin sun same ni ina cikin abuja don a yi darasin. inda ba da ina takura kaina ba mai iya yiwa ne a wata uku bai wuce a yi darasin sau ɗaya ba amma duk da haka saboda na san muhimmancin karatun da irin jama'ar da ke bibiyansa a zahiri da wanda suke binsa ta kafofi da dama ya zama na kan tilasta kaina na zama ran da ake darasi ina gari sai dai abin da ya fi karfi na to ina roƙon Allah ta'ala ya mun afuwa akan haka ah, ai ga wannan yau idan zan tuna za mu tashi kan darasi na darasi na 24 a littafin hisnul muslim min azkarir kitabi wa sunna kuma idan zan tuna daidai yau muna biyu ne ko ga watan rajab hijira shekara ta 1445 so by implication muna da ƙasa da kwana 60 kai zuwa ga watan ramadan muna roƙon Allah ta'ala ya kai mu zuwa ga watan Ramadan a cikin imani Allahumma ballighna Ramadan اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان بالإيمان muna roƙon Allah ya kai mu wata Ramadana a cikin imani da alkhairi baya ga haka akwai dan uwa da dazu muka sallace shi a babban masallacin Juma'a na ƙasa da ke Abuja dan jarida wanda ke tare aiki da amini na Professor Umar Babagara Zulum mai suna ma Isa Gusau ya samu rashin lafiya na wani lokaci mai dan tsawo Allah ta'ala dauki rayuwarsa da zumun mar sallah ko mun kashi zuwa ga makabarta ina aiki da wannan dama ina isar da ta'aziyya zuwa ga iyayensa da iyalansa da aminansa da abokanansa da iyayen gidansa a wurin aiki cewa Allah ya gafarta masa ya jikansa Allah ya ba mu ladan hakuri mu da ku zuriyarsa Allah ta'ala ya albarkace ta yan uwa da dama an musu rashi wani muna jin labari mu yi ta'aziyya wani ba ma samun labari na nesa na kusa wanda muka sani da ma wanda ba mu san shi ba duk wanda aka masa rasuwa namiji ko mace muna roƙon Allah duka Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu Allah ya bada dangana kuma Allah ta'ala ya sa can din fi nan eh, ita mutuwa ba abin tsoro bane abin da za a tara ne abin tsora ah, dukkaninmu kowa lokaci yake jira to Allah ya sa mu wanye lafiya za mu tashi a kan darasi na 24 kan addu'a ta nawa lakani na nawa aran ma to ustaz sai ce za mu tashi kan 158 a babi na 55 addu'a ulil yi fi salati nai addu'a da ake yi wa mamaci a lokacin da ake marsalla sallah muna cikin wannan babi za mu tashi a kan addu'a da ake yi wa mamaci a sallah ta 158 a littafin kuma addu'a nawa a babin zai zama addu'a ta uku kenan a babin ko insha Allah ta'ala Allah ta'ala shi samu wanye lafiya kamar yadda na bayani a karatu na ƙarshe sallan gawa da ake yi a mafiya yawa ana yin kabbara hudu ne amma ya halatta a kara idan akwai bukata da ke nuna bukatuwa ga haka a kabbara ta farko Allahu akbar sai a karanta suratul fatiha shine alhamdulillahi rabbil alamin bayan an yi istiaza da basmala na biyu a sake Allahu akbar sai a yi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya fi tabbata shine sai a karanta salati na ibrahimiyya sai a yi kabbara ta uku sai a karanta ɗaya daga cikin addu'o'in da ke wannan babi guda biyar ko wasu wanda suka inganta ba su zo a nan wurin ba sai a kara kabbara ta hudu sai a kara maimaita addu'a da aka yi a wannan babi ko wacce aka yi a na ukun ko wata sabuwa wanda ba a yi ta ba bayan nan sai a yi sallama wannan a takaice da ake yin sallah ta janaza kenan Allah ta'ala shi samu wanye lafiya ikra ustaz Allahumma إن أولادك فيهم وأن له الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك الغفور الرحيم اللهم إنه لا تنقل اللهم إنه لا تنقل إن

الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وهب لجواره فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحم إنك أنت الغفور الرحيم wannan hadisi riwaya ne na sahabi wasal ibn al-asqa wanda yana wurin imam ibnu majah rahmatullahi alai wanda sheikh muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alai yace hadisi ne mai kyau in mun duba littafin ibnu majah hadisi na 1499 cewa ana karanta wannan addu'a lokacin da ake mamaci sallah bayan kabbaran farko an yi fatiha kabbara na biyu an yi salatun nabi kabara ta uku za a iya karanta wannan ko a kabara na hudu ma'anan shi ne Allahumma inna fulan ibn fulan ya Allah lalle wani dan wane anan a kaida ana kiran sunan wanda ya rasu waye za a kwatanta da sunansa to Allahumma inna Isa ibn Ali bari in kwatanta da kaina ko Allahumma inna Isa ibn Ali ko an kwatanta da kai ko ba yi ba dole za mu tafi to me ne ciki dole za in lokacin ya kawai dole za a tafi su ba ta dabara ya Allah lalle wala dan wani misali lalle Isa dan Ali fi zimmatik ai bi ma'ana fi ahadika wa amanatika ya Allah yana cikin alƙawarinka da amanarka na'am ba ka son yi misali da ni to na ƙara Allahumma inna Isa bin Ali sai kuma me ai ustazu in ba ai misali da ba zai sa in tabbata ne <laughs> ita duniya na ai ba ai wa'azi wa'azi shi mutuwa ne practically a mutuwa wa'azi ne practically mahaifina ya rasu mahaifiyata ta rasu kakannuna na wurin mahaifiya duka sun rasu na wurin mahaifi duka sun rasu waɗanda suka haifi kakannuna duka sun rasu to kuma ni sai shaidan ya ce mun zan zauna sai an ja aya ko hadisin yadda zan tafi ƴaƴan da muka haifa ma mun bunne su wasu daga cikin su to me ya saura ka bunna da ka bunna iyaye ka bunna kakannu ka bunna abokanai ka bunna aminai ka bunna yayunka ka bunna kannanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya da ya saura ba wani abin da ya saura so Allahumma inna Isa bin Ali na ƙara in ma baka so an yi <laughs> fi zimmatika ya Allah yana cikin kulawarka fi zimmatika yana cikin amanarka da alƙawarinka wa habli jawarika kuma yana cikin wato an ce habul shine igiya jawari kuma shine makwafta larabawa suna da wata al'ada da suke yi wanda shi ke fasara ma'anar hablul jawarik al'ada tasu shine idan mutum yana tafiya da yake tafiya da ake ba jirgi ba mota kana tafiya ne ko a kan rakumi ko doki ko jaki ko da ƙafa to idan ka shiga kowane tafiya kai kadan kana shiga ƙasar wani mutum ne to idan kana shiga ƙasa in ka samu iko kana da harkokin da za ka yi ko na kiwon dabbobi ko na kasuwanci abin da ka yi na farko sai ka je wajen mai kasar ko sarki ne ko gwamnan wurin ne ko shugaban kasan wurin ne a gwargwadon yadda tsarin suke sai ka je ka ce to na zo na yi mubaya'a ina neman izini zan yawo a cikin kasar kan nan na tsawon wata uku ina da ko harkokin kasuwanci ko kiwon dabbobi ko kuma ni manomi ne zan yadda zango na yi noma idan ya yi accepting ce to mun amince je kai to shine hablu jawarika wato ya kana cin habulu jawari shi wannan shugaba to bi ma'ana ai ita dukkan duniya sammai bakwai da kasai bakwai nawa ne ne na Allah ne in muna duniya nawa mu ne mu in muka muka mutu nawa ne ne in mun rasu na Allah ne to shine habulu jawari ko yana nan ko ya je can duka daman karkashin kulawar yake ya Allah mafhum faqihi min fitnatil qabr ya Allah ka nisantar da shi daga azaban kabari daga fitinan kabari wa azabin nar da azaban wuta anta ahlul wafa ya Allah kai ne ma'aboci cikawa duk abin da ka fada baka warware shi dan adam ne yake tara bai cika goma ba amma Allah ta'ala a kamala idan ana wuce 10 over 10 Allah ya wuce kamala sababu na ƙasa tare da ita ɗari su ɗari daidai ne so ya Allah kai ne ma'aboci cikawa walhaq da kuma gaskiya faghfirlah Allah ka gafarta masa warham Allah ka masa rahama innaka antal ghafurur rahim ya Allah ta'ala kai ma'aboci gafara ne kuma kai ma'aboci rahama ne wannan ita ake karantawa a sallan gawa kamar yadda muka sani shi sallan gawa iya da falala don a wasu burane mutane suna da karancin juriya wajen zuwa su sallaci gawa ce sa wani lokaci su dai a rika targetin ana kirda da lokacin salloli daga an yi sallar sai a zo a yi yana da kyau mu gane cewa sallan gawa iya da matukar muhimmanci iya da falala da dama na farko gare mu wannan hadisi sananne ne wanda ya sallaci gawa iya da lada kira guda wanda ya kai ta makabarta bayan sallah iya da ƙarin kiratsi guda ɗaya kamar yadda hadisi zuwa cikin sai muslim hadisi na 945 ka ga samu kiratsi nawa kiratsi guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin iya hadisin 945 na'am annabi ke cewa kowane kiratsi mafi kankantan girmansa shi shine girman dutsen uhudu kawai yanzu wani bawan Allah ya rasu za a sallace shi a babban masallacin anan Abuja ko masallacin Annur ko masallacin Maitama ko Wuse ko masallacin Garki ko masallacin Yanya sai ka je yi sallah da kai kana da lada kiradi guda ɗaya kai dutsen uhudu don Allah in ba sallan gaba ga mun wani aikin alheri kai da zaka samu wannan ladan a yanzu <coughs> tell me wani aikin alheri ne sai mu tambayi kanmu aikin alherin ma yawanci yayi karanci mafhum tayyib so zaka in ka sallaci gawa kana da lada kiratse daya in kuma ka raka gawar zuwa ga makabarta kana da kiratse nawa na biyu imam koko ibn qudama rahmatullahi alayhi a cikin malami ne na Sheikhul Islam rahimahullah cikin littafin sana na al-mughni a mujalladi na biyu namba na 174 yana cewa waɗannan da ladaddakin kana so ka samu cikakken lada na farko a yi sallan da kai ka zo ka samu cikakkiyar sallah in ka samu kabbara ɗaya ba ka samu uku ba ana iya rage ladanka sannan na biyu sai ka raka gawar makabarta ya ce matakai uku ne ka dage kowane aka yi ka samu duka uku a kan gawa sai dai akwai uzuri mai ƙarfi da ya hana ka wanda yana faruwa ga ɗan adam daga lokaci zuwa lokaci na farko shi ne yin sallah a yi da kai ka samu kabbara tun daga ta farko har ta hudu har da sallama ka samu kira daya na biyu sai ka raka gawar makabarta bisa ga yadda shari'a ta karantar a cikin nutsuwa a je makabarta a shiga ayi addu'a sai a bunna gawa ka samu kira tsinawa? nawa ce to ba za ka samu cikakken ladan kai ga makabarta ba sai bayan kuma an bunne ta sai ka tsaya ka yi addu'a ya tabbata a suna yi wa mamaci addu'a bayan an bunne shi kowa yi addu'a shi kaɗai, in kammala sai ya tafi duk wanda aka binne sai a tsaya sai a masa addu'a kowa ya addu'arsa in ka gama saka a minti biyu sai ka je in na gama a minti biyu sai in je wani yana da shi minti biyar bai gama ba sai tsaya sai ya gama ya ce to in kai wadannan shi ne ka samu cikakken lada ɗin da ake nema Allah ta'ala ya ba mu ikon yi ka kula da abu ɗaya duk mutumin da ke kokarin sallawa gawa in ta rasu da kai ta makabarta da zuwa ta. Ziyya ran da Allah ya dauki rayuwa za ka ga abin al'ajabi shine ne jama'a adewa zasu za su zo su masu masa ai kama tudinu tudanni yadda kuka yi haka ake sai Allah ya kawo wani dalili sai ga an cika akan gawarka ran da kawai gari ba ka komai don akwai wanda ba zuwa wai tsoron mutuwa suke akwai bawan Allah da har ga Allah ɗansa ne da su bai sallah bo yana tsoro shi tunanin san ya zo wajen mutuwar za ta ganshi ta san shi ba ba gaji gaji wai wato ba ta san da shi ba shi tunaninsa yana dan staying away to da extender kada ya shiga ba cikin littafin ta a record din a dan duba ce to ai lokacin allajin mudi yayi ba fa sunansa ne mudin ba karku ce na faɗa sunansa ni ban faɗa ba misali ne har ta zo masa to kuma ko ko baka taba sallan ga wanda yake ciki ya su kuma fa mu fahimci kanmu yana ciki bai ma fito ba Allah ya dauke rayuwarsa so ita mutuwa ko kada zuwa sallan ga ko baka zuwa babu abun da za ta hana ka in lokaci za ka dafi ita shari'a ba a bata dabara akwai abokananmu da kuma sarakananmu da iyayen gidanmu da malamanmu su a cikin kabila su akwai da ko sallan ko kiran sallah ba sa sanyi kun gane ya yi ko? Eh, ta shi ke ba zan da faɗa ba ne eh ba zan faɗi sunan ba saboda ana gan kana sallah in kana kiran sallah zai sa ma talauci <coughs> ban faɗi suna ba ko shaidu ne ko saboda akwai da ba na so su gurje ni a kai to Allah shi samu wanye lafiya addu'a ta 159 faqra Allahumma 'abduka wa ibn 'amatik ihtaja ila rahmatik wa anta ghaniyun 'an 'adabih وإن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم عبدك وابن أمتك اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وأنت غني عن عذابي وإن كان محسنا ففي حسناته وإن كان محسنا فزد وإن كان مسيئا فتجاوز عنه وإن كان مسيئا اللهم أبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك أنت غني عن أذابي إن كان محسنا فزد في إحساني وإن كان مسيئا فتجاوز عنه wannan hadisi riwaya ne na Abdulrahman bin Sakhar wanda aka bi sani da Abu Huraira radiyallahu an hadisin iya cikin ahkamul jana'is wa bid'ah na fadilatu sheik muhammad nasir al albani rahmatullahi alai a shafi na 125 cewa ana cewa a cikin sallan gawa ko addu'a ta uku ko ta hudun Allahumma ya Allah abudu wa bunu amatik bawanka ne kuma dan baiwarka ne ya Allah wana bawanka ne kuma dan baiwarka ne iftaja ila rahmatik iya da tsananin bukatuwa zuwa ga rahabarka ya Allah saboda babu lokacin da ɗan adam ke bukatar rahama ga Allah kamar lokacin da aka ce ya rasu duk rahamar da muke da kwaɗayi a duniya ba da kai mu ga rahamar Allah a barzako da alahira ba wannan bukatuwa ga rahama ta fi kowace mafhum sai yanzu a nan duniya mai iya kana rashin lafiya Allah yana iya sa a samu likita ya zo duba lafiyarka a to alhamdulillah an samu sauki yanzu mutum aka binne shi yana barzako ina medical da ka zai duba shi a nan a duniya ɗan adam na iya taimaka maka da izinin Allah da wasu al'amura na rayuwa a gidanka akwai wutar lantarki har ma an ɗauke kana da invata wanda lokaci ana sa da janareto kana da eh, freezer a gidanka na sanya abu ya gyaro in ana zafi akwai ac ko fanka a cikin ɗakinka in ma babu kana buɗe window ka huta kana iya yin wanka ka ji daɗi da Allah wanda aka mune shi a wannan ramin aka sa shi a farin kyalle aka sa itatuwa da ganye a kansa ina yake da wannan ba wani wanda ke tare da shi kuma a wannan halin ba mutum ɗaya da zai shiga ramin da kai ya ce ba a wane na ya rasu bari mu shiga ramin mu zauna tare da shi a kuma abin mamaki in ka rasu wai masu ƙaunar ka ne fa wanda suka damu da kai su suke gaggawan ayi ayi a kai shi kuma ita ce ƙaunar su suke ba da sayarwa wane ya rasu da Allah abu zo a yi sallah suna nemo kafani a wa zai je tonon makabarta ta za a ɗauke shi suwa za su je su yi kaza mai kaunar ka ke son da gaggawa a kai ka shi ne ta ka kuma hakan kauna ne amma bai bukatan gawar karen yake bukata in za a bar gawanka a firiji a gida ba abin da zai musu amfani da shi saboda daga an cina da ba abin da za a yi da shi sai dai ta da hankali shi sa rayuwar nan ƴar takaitacciya ce ɗan lokaci ne ɗan takaitacce za mu zo mu yi shi ne mu tafi magabatanmu sun yi sun tafi mu ma za mu yi mu tafi menene ribar mu shi ne mu bi Allah sau da kafa inda muka kasa sai Allah ya yafe mana kuma ayyukanmu ya nuna cewa lalle mu ɗin nan masu neman rahamar Allah ne in mun rasu shi ne ta ina za a gane ta inda muke tausayin bayansu a lokacin da muke raye in ka tausaya wa bayan Allah to kai ma Allah yana tausaya maka a cikin society da muke yi mai naira dubu goma iya da hal zai taimaki wanda baya da shi wani idan ka bashi dubu ɗaya dalilin wannan a gidansa sai a ci abinci a ranar amma in ka hana shi akan wannan ba za a ci abinci ba shi san an zo maganan taimaka bayan Allah kar ni da kai mu duba suwa suka fi mu wadata a'a in fa wanda fika wadata ya aljanna ta sare ba taka ba in ya samu so da kowa kansu yake nemawa mu zo masu tausayin bayan Allah in muna tausayawa bayan Allah mu ma Allah yana tausaya mana mafhumul mukhalafa wanda ba su tausayin bayan Allah mai Allah yake musu Allah baya musu bai tausaya musu don haka istaja ila rahmatik yana da bukatuwa ga rahamarka ya Allah wa anta ghaniyun an azabihi kai ma wadaci ne daga barin yi masa azaba Allah yana iya yafewa kowa zunubinsa shi Allah mawadaci ne daga rashin yi masa azaba wa in kana muhsinan fazid fi in kana muhsinan babu wawun bakin ustaz ya kira wawun in kana muhsinan idan ya zama mai kyautatawa ne fazid fi ihsanihi ya Allah muna roƙonka ka kyautata masa wa in ka in kana muhsinan fazid fi hasanatihi in kana muhsinan fazid fi hasanatihi in shi mai kyautatawa ne ya Allah ka masa ƙari cikin kyautatawarsa wannan daga fa a sallan gawa muke mutum farewell irin wato ban kwana din da muke wa dan uwanmu ya Allah in mai kyauta ne ka ƙara cin kyautata masa iya daga cikin falalan yi wa mamaci sallah mu muke samun ladan kirabi shi ko mai falalarsa akwai hadisai da dama min babil misal akwai hadisin da manzo Allah yake cewa man mata fa shahida salla alaihi mi'a minal muslimin da hufala dukkan wani wanda ya rasu sai aka samu musulmai ɗari su kamar sallah to Allah ya gafarta masa bi ma'ana an gafarta masa hadisin iya cikin sahi na ibnu maja hadisi na 1488 inda suka yi to Allah ya gafarta masa mutum nawa daga cikin musulmai mutum ɗari ɗaya ga kuma hadisin muslim da muka san shi mashuri hadisi na 948 da ke bayyana cewa wanda ya rasu aka samu mutane arba'in wanda ba sa yi wa Allah tarayya da komai suka nemi cetonsa to Allah zai ba da ceton wannan hadisi shi kowa ya san shi mutum arba'in a nan ceto ne amma anan nan ɗari kuma wanzu Allah ya ce gufirala an gafarta masa su shi sai ke da kyau mu yawaita nan ba ɗin yi wa mamata sallah saboda ba mu san shaidan wa da wa Allah zai karɓa ba a cikin mu aka samu mutane ɗari na kwarai insha Allah ta'ala ya rabauta Allah shi samu wanye lafiya wa in kana musian in kuma mai muzantawa ne mai kurakurai ne fatajawaz an ya Allah ka dauke kai daga gare shi ka yafe masa in yana da kurakurai Allah ka yafe masa wato mun zo gaban Allah muna fadan tuna kama kafa ya Allah in na kwarai ne ya Allah ka masa kari in kuma ya kasa yayi kurakurai yayi kaza kaza ya Allah a yafe masa Allah ba zai gagare ka bai Allah kai yafe masa wato ko akayi da mu muna nan muna kama kafa Allah a yafe kaga ba inda kace ya Allah in mai muzanta ne Allah kai ka sai da zaka yi da shi a ba a haka in aka zo gaba ga Allah ana addu'a tunda dai mun yadda ya rasu a cikin halin imani to ko yaya aka sai mu roƙa masa rahama ta Allah muna roƙon Allah ya mana rahama gaba ɗaya da iyayenmu da mu babi na 56 addu'a'u lil farad fi salati alayhi addu'a da ake yi wa alfarat alfarat shi ne a ce ɗan da ya rasu bai balaga ba ko kuma a wani hali a ce ɗan da aka cika halittarsa a ciki gabannin haihuwansa ya zo ba rai ko kuma fito da rai ya yi kuka ya koma ga Allah to shi ake cewa faratun farat in an ce farat kaban wani abun da ya rigaye mu ne ya rasu yana ƙarami sunansa faratun an haife shi ya zo ya yi kuka bayan lokaci ya koma farat ya fito babu rai amma halittar ta ce ga farat ya kai kwana 120 a mahaifa don haka islamikali an hura masa rai in ya fito sunansa faratun mafhum tayyib na'am bismillah اللهم أعذه من عذاب القبر نعم اللهم أعذه من عذاب القبر اللهم أعذه من عذاب القبر نفرقو ذي بياشي كريتكم بسم الله اللهم اجعله مرضا وذكرا لوالديه وشفيعا مجابا اللهم فاغفر لي مواليهما وأعظم به أجورهما وألحقه بطاعة المؤمنين واجعله في شفاعة إبراهيم وقيل برحمتك على المتقين وأمنه دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغفر لأبائنا وأشرارنا ومن سبقنا بالإيمان اللهم أعلم عذاب القبر اللهم عذاب القبر اللهم اجعله فرقا وحفظا اللهم اجعله فرقا وسخرا لوالديه وشفيعا مجاهدا وشفيعا بهم وجوههما وأنعموا بصالح المؤمنين hadisi riwaya ne na sahabi abu huraira radiyallahu an wanda tabi'i sa'id ibn musif alaihi rahmatullah yayi sallan gawa a bayan abu huraira radiyallahu an sai je yana karanta wannan addu'a akan wani yaro karami da ya rasu sai yana karanta wannan addu'a a sallah asar din yana cikin muwatsa ta imamu malik a asar na 882 sai karanta wannan addu'a shine allahumma a'idhu min azabil qabr ya Allah ta'ala ka tsare shi daga azaban kabari wannan ke bayyana hatta yaro da bai balaga ba ko wanda aka haifa ba rai iya neman kariyar Allah daga azaban kabari yayi gare mu da muka dade a duniya da wa in kala in ya kara wannan addu'a mai tsawo fa hasanun yayi kyau wannan addu'a mai tsawo gaba dai hasanun na can karshe ai shine wa in kala wannan to fa hasanun abun yayi kyau so kana iya tsayawa ka ce Allahumma izu min azabil qabr ayi ta maimaita a kansa bayan an yi Fatiha a kabbaran farko an yi salati a kabbara da biyu sai a karanta wannan in kuma aka kara ta da tsawo yayi shine Allahumma ij'alhu faratan wa zukhran liwalidayya ya Allah ka sanya shi ya zama kaman wani wanda ya rigaye mu ne kuma ya zama wata taska ne ga mamarsa da babansa waɗannan yaro da su bai balaga ba Allah ka sa wani taska ne wani saving ne wani investment ne na uwa da uba kamar sun yi investin wani aikin alheri ne wa shafi'a ba kuma ya zama mai ceto ne wanda idan ya kira ana amsa masa idan ya zo filin kiyama ya ce zai ceci babarsa da abbansa za a ba shi ceto din Allah ta'ala ka sa za a amsa Allahumma sakkil bihi mawazinahuma ya Allah dalilin koma wasa gare ka Allah ka nauyaye mizanin iyayen Allah ka nauyaye mizaninsu tambaya shi ne, daga wata nawa ne idan yaro ya rasu ya halatta a mar sallah idan afwan idan yaro ya aka haife shi sai zo yayi kuka yana fitowa akwai sallah ko babu a magana mafi inganci akwai sallah bal ma wasu malamai da sun ce ijma'i ne ce za a yi sallah to amma wanda aka haifa amma bai yi kuka ba su ta cika za a yi sallah ko ba za a yi ba kauli rajishi za a mar sallah iya da muhimmanci mu duba littafin ibnu qudama rahmatullahi alai almuguni ne, mujalladi na biyu ba na 328 yayi magana mai muhimmanci na cewa wanda aka haife shi yayi so yayi kuka na farko za a wanke shi na biyu za a masa likafani na uku za a sallace shi na hudu za a kai shi makabarta na biyar za a rada mar suna ko da yana zuwa in aka haife shi ya ba rai amma halittarsa ta cika na farko na'am za a rada mar suna na biyu za a wanke shi na uku za a sallace shi na hudu za a sa mallik na biyar za a kai shi makabarta idan yaro ya kai wata hudu halitta ta cika a wannan littafi mujallar na biyu shafi 328 zuwa 329 ya ce in ya kai wata hudu a magana mafi inganci duka wannan za a masa za a samar suna za a wanke shi in wankuwan mai wane in ba zai ba a zuba ruwa a kansa za a sa shi a likafani sannan na hudu za a kai shi makabarta abun ne na biyar za a marsala na shi za a kai shi makabarta abun ne inda aka yi sauki shine wanda ya zama an yi barinsa ko an fara halittar amma bai kai 120 days ba kwana 120 don matakan halittar ai uku ne kame da ce cin hadithi na hudu a cin arba'in na hadith na ibnu umar arba'ina yauman kwa dugon ruwan halittar uwa da uba na biyu dugon na uku tsoka to daga tsokan ake hura rai to in ya kai 120 days hadithi na ibnu mas'udin radiyallahu akwai bai da cewa ana hura rai to sai ce in bai kai haka ba babu sa suna a kansa babu yin sallah babu amma za a sa likafani aji abun ne shi za a iya sa shi a likafani aji abun ne shi wannan shine magana mafi inganci to kaddara wajen sanya suna ya kai wata hudu kwana ashirin sai aka ga halittar ta fito amma an gagara gane cewa halittar namiji ne ko mace nin babin misali yaya za a yi malamai suka ce a nan sai a duba sunan da yake sunan da yake ya halatta a sawa namiji ya halatta a sawa mace ai akwai sunaye unisex akwai multisex sunaye wanne ne kamar sunan da ya halatta a sawa namiji a sawa mace a al'ada wannan ya ce gambo a al'ada ana iya yi haka ne amma a sunan larabawa kamar salama ya halatta a sa namiji da mace kaman katada ya halatta namiji da mace kaman talha ya halatta a wa namiji da mace kaman sa'ada ya halatta namiji da mace kaman utuba ya halatta namiji da mace kaman hindu ya halatta namiji da mace a ka'ida na ina magana shari'a ne ba a kalca ba a shari'a ya halatta eh eh amma a kiyaye ba na ce kuma za a haifa maka da kawai sai ka je ga ce sunanta sa'adatu <laughs> ka san mutanenmu da iya rikici wani bai so ya ga an zauna lafiya so daga ya samu any opportunity to na za a yi akika wannan na ketare za a yi akika sai bai zama wajibin babu hali ana iya yin yanka akika akwai a ciki ibnu umar an dan yassa da ta haifi da bai wuce wata hudu ba ma ya mar sallah na abubuwan ya yi su ana hakika ana yin wannan ke sa a da yawanci akwai kuskure da ake wai in aka haifi yaro ya zo ba rai sai a ce babu suna ana sa suna sai a yi takwarance a ce aikin san ba baba ta haihuwa tsakanin sallade da idi ai akwai wani mai sunansa babu suna ai ba haka ake ba sai a sa suna ka'ida ana sawa dan da sunan za a kira shi a filin kiyama bai dace ka bar ɗanka a tashi a filin kiyama a rasa sunansa ba sai ka samar suna mai kyau akalla da shi mala'iku za su rika kiransa tun a yanzu yana barzaku da suna za a rika adiresin ɗinsa amma an ka sawa to ka bai sai ya ta canke-canke ba ka samun suna ba kuma kai ne uba kuma hakkin a kanka ne to a birnin ma ana iya wannan kuskure ba sai a ƙauye ba sai mu yi ƙoƙari mu kiyaye ko in akwai wanda aka haifa a baya ko da wasu abuwa ba za su yi ba akalla sai ka koma tsakanin wane da wancan an haifi da ya ma yi kuka ya koma to sai a samar suna misali an sa masa abdulsalam abdulmu'min abdulmuhaimin so zai da kake magana kowa sani sai a kira shi da sunansa a can barzaku da sunansa zai aiki a lahira da sunansa zai aiki don daga ya kai wannan gaba din to yana ya shiga cikin kategorin dan adam ne ai kaman gina gida ne duk mutumin da ya gina gidansa sai rufin ya sa kofa daga ranar ba a ce fili sai a ce me gida ba a yi fulo ba ba a ja wuta ba ba a yi filasta ba ba a yi silin ba amma duk da haka sunansa gida kammala ne ba a yi ba amma sunansa gida ne so ko ɗanka bai zama cikakken mutum ba ya riga zama dai ɗan adam a yanzu da haka yana da wasu haƙoƙi da yake da kyau a kiyaye masa mafhum tayyib allahumma saqil bihi mawazinahuma allah ka nauyaya mizanin mamarsa da babansa babarsa da ba abbansa kenan wa a'zim bihi ujurahuma allah ka girmama ladan su su biyu uwa da uba dalilinsa. wa alhiqu bi salihil mu'minin Allah ka sadar da shi da sauran salihan bayinka waje alhufi kafalati ibrahim kuma Allah ka sanya shi karkashin kulawar babanmu abul anbiya ibrahim alaihi salam saboda yara kanana da suka koma ga Allah ba su balaga ba suna karkashin kulawar annabi ibrahim ne alaihi salam yan gata ne har a filin kiyama akan ce musu kuje ku shiga aljanna su ce a'a ni ban ga mamana da babana ba zan je ba sai sun zo a yi tare rashin su ce a ba su yadda ba su ba za su je ba kasan su ba su yi wa Allah laifin komai ba da Allah akwai gatan da ya kai ka je filin kiyama kai wa Allah laifin komai ba to su yara ba su man laifin komai ba don haka suna da ikon su hau kujerar naki sai su yi zito power ba inda za mu je sai mun ga iyayen mu sun zo a ku yi hakuri suna zuwa ku ku ce ba za mu shiga ba kai kuma da ka dade a duniya ka je a gardi ana ce shiga duk za ka wuce idan za ka ji da wani daga dama kake nema ba ba haka ke yi ba za je kada tsaya jira ne ai babu su ne yan gatan <laughs> ba ka yi kake nema ka zo kawai a ce maka wuce take ai za ka za ka shiga abinka Allah ya sa dai a ce mana mu shigan duka wa kai bi rahmatika al jahim ya Allah ka kare shi da rahamarka daga azaban wutar jahim ya Allah ka kare shi wa abudil hudaran khairan min dari ka canja masa gida da yafi gidansa alkhairi wa ahalan khairan min ahalihi sannan ka canja masa iyalan da suka fi nasa alkhairi Allahumma ghfir li aslatina ya Allah ka gafarta wa magabatanmu wa afratina wannan ne farko din jami'in farko ne wa man sabaqana bil iman da wanda suka ragaye mu da imani duka Allah ta'ala ka gafarta musu mu ma Allah ta'ala ka gafarta mana Allah ta'ala ya yafe mana kurakuran mu maganar da kai ɗazu na aƙiƙa ɗin ana yi idan ka duba as'ilatu uh, fi bab bilfik na ibnu usaimin rahimahullah a tambaya ta 653 yace ana yi musu akika ana musu yanka in an gaza namiji ne ana iya yanka raguna biyu in mace ne rago ɗaya in ba a samu dama ba ko namiji ne ana iya yanka rago ɗaya hada gwargwadon abin da Allah ya bata wannan shi ne na'am amin Du'a ta ɗari da sittin da ɗaya. Allahumma ja'alni sabran wa da wa ajran Allahumma wannan asar ɗin riwaya ne na alhassan ibn abil hassan albasari rahmatullahi alai kuma yana cikin musannaf na abdulrazak a hadisi na 6,588 kuma sheik muhammad nasir rahimahullah ya tabbatar da ingancinsa cewa bayan fatiha salati da muka yi bayani ana iya yin wannan addu'a gare shi a ƙara ta a kabbara na uku da na hudu ko a na uku ko a na hudu Allahumma na lana farata ya Allah ta'ala alaka sa shi gare mu ya zama kaman wani abu ne na alheri da ya rigaye mu wa salafan kuma ka shi zama magabaci ne gare mu akan sakamako na alheri wa ajran kuma kasa ya zama lada ne gare mu ba zunubi ba wannan sune addu'o'i da ake yi babi na 57 du'a'u ta'aziyya addu'ar da ake yi ta ta'aziyya mafhum tayyib akwai addu'a da ake yi ta ta'aziyya idan mamaci ya rasu ana masa addu'a ta ta'aziyya insha Allah ta'ala ah, iyalin mutum ta rasu ko mai gidanta ya rasu ko ɗaya ya rasu ko baba ya rasu ko aboki ya rasu ko amini ya rasu ana karanta addu'ar ta'aziyya me ma'anan ta'aziyya a shari'a ai ta'aziyya harshen larabci ne menene asalin ma'anar ta'aziyya na'am ma'anan al'aza ne a sabr a kuma ne a tasbir wato at shi ne haƙurtar da shi ita ta’aziyya ba ana zuwa ne ka'ida kawai don a yi addu'a ba a'a ana zuwa ne don a kwantarwa mutum da hankali a nuna masa wannan jaraba da ta fara gare ka mu ma muna ciki a duk halin da kake ciki mai daɗi ko mara daɗi, muna tare da kai sannan baya ga haka iyali da ka rasa ko mijiya da kika rasa ko mahaifi ko mahaifiya mu ma mun rasa sannan ko mu tunatar da cewa lalle mu ma da muke duniya nan ba za mu tabbata don haka at-ta'ziya shine at-tasbir al-aza shine as-sabr so da haka manufar ta'ziya kar mu manta shine an je ne a bawa mutum hakuri a danni zuciyarsa a tunatar da shi muhimmanci da wajibcin imani da kaddara mai dadi da mara dadi duka daga wurin Allah ne kuma sunna ce ta Allah sai ya jarrabe mu don haka a kullum aka je ta'aziyya kar mu manta da yin addu'a da yin ainihin nasiha a wurin ta'aziyya in ka duba kalmomin malam Bahaushe je ta'aziyya suna kama da haka Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa ai fa sai hakuri sai hakuri fa ai hakuri sai hakuri haka ake fada Allah shi sa mai ceto ne Allah ya yafe masa Allah ya sa can yafi nan duka ai kalmomi da ke kwantar da rashi so da aka manufar ta'aziyya ne haƙotar da mutum mafhum tsayyib don haka lakani na 162 shine akan yadda ake ta'aziyya a sunna faqra inna lillahi ولهما أعراض وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب أعظم الله أجرا وأحسن عذابا وغفر المليك إن لله ما غفر إن لله ما أخذ وله ما أعطى وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فلتصبر ولتحتسب أعظم الله أجرا أعظم الله أجرا وأحسن عذابك وأحسن عذابك ورفض المجيد ورفض المجيد نعم إن لله ما أخذ na Allah ne abin da walahu ma a'ata mallakan ne daman abun da ya bayar din wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kuma kowane abu a sa iya da ajali da aka riga aka kiraye shi Fal tasbir, sai ka yi wal waltahtasib kuma ka nemi lada a wurin Allah subhanahu wa wannan asali hadisi ne riwaya na usama tubunu zaid iya cikin aljami a sahi na imamul bukhari a hadithi na 1284 hadithi ne da yake mai inganci in ka je ta'aziyya sai ka karanta wannan inna lillahi lalle na Allah ne ma a haza abin da ya bayar nasa ne walahu ma a'ata kuma nasa ne abun da Allah subhanahu wata'ala yi me ya bayar wa kullu shay'in hu bi ajalin musamma kuma dukkan wani abu a wurin Allah subhanahu wata'ala yana da ajali da aka yanka masa musamman wanda yake ne an riga an kira shi faltasbir sai kai hakuri in suna da ya ce faltasbiru sai ku yi hakuri wal tahtasibu sai ku nemi lada a wurin Allah so kaga wannan ai nasiya ne da kuma bada hakuri cewa ai tun farko din dan naka Allah ne baka mallakarsa ce <coughs> mahaifin Allah ne ba ku daman mallakar Allah ne so Allah ne ya mallaka kuma ya ɗauki kayansa akwai abin tada hankali a ciki babu tada hankalin na rabuwa ne amma sai a tuna cewa kuma Allah ya sa aka dace za a je can lahira a yi haduwan da babu rabuwa kuma har Allah ya haɗa fuskokinmu da iyayenmu <coughs> da malamanmu a gidan aljanna gaba ɗaya Allah ya haɗa fuskokinmu da nasu a gidan aljanna a'azama Allahu ajrak <coughs> Allah ya girmama ladanka wa ahsana azaak Allah ya kyautata ta'ziyarka shine ka. Allah ya sa ya zama hakuri ne mai kyau wa ghafara limayyitik sannan kuma Allah ta'ala ya karawa wa mamacin ainihin ya gafarta mamacinka shine wa in kala in ya kara wannan hasanun yana da kyau shi wannan inda yake fa in kala muka duba al-azkar na Imam nawawi rahmatullahi alaihi a shafi na 126 yi magana cewa magana ce ta tabi'ai su suka kawo wannan na biyun cewa ana karanta a ta'aziyya da amma na farko din hadisi ne inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ata wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib adan hadisin ya kare muka ce hadisin wane ne Usama ibn Zaid yana wani littafi yana Bukhari hadisi na nawa yana hadisi na nama na ce muku hadisi na 1284 wannan kuma na biyun na ce yana cikin wani littafi al'azkar na imamun nawa shafi na nawa 126 eh, a nan kula ce jazakumallahu khaira na'am ya muke da lokaci na'am minti hudu minti goma ta yi mun bismillah babi na takwas, addu'a'u inda idkhalil mayyit Alkabar. addu'ar da ake yi yayin shigar da mamaci kabari shi da in mutum ya rasu a shigar da shi kabari <coughs> wato shi yasa musulunci iya da daɗi? babu wani abu da aka bar mu da shekara zube da ba a karantar da mu ba a musulunci akwai addu'ar shiga kasuwa addu'ar shiga banɗaki addu'ar fita addu'ar shiga makabarta akwai addu'ar shiga ainihin kasuwa akwai addu'ar shiga gari akwai addu'ar fita a gari akwai addu'ar bacci akwai addu'ar farkawa akwai addu'ar da ake yi idan a tsakiyar daren an riga an farka an juya akwai addu'ar cin abinci akwai addu'ar kammala cin abinci akwai addu'ar gaida marar lafiya akwai addu'ar da ake wanda ake salangawa makabarta akwai addu'ar shiga in an je za a binne masu an yi addu'a kai ka ji addini mai tsari babu wani abin da aka barka tara zo ba koya maka bayan Allah mun gode maka akan wannan ni'ima ba wani dalilin da ba wata gaba muhimmiya a rayuwa da ba karantar da mu me zamu yi komai abin da ake bukata shine mu karanta mu aiki da shi mafhum tayyib na'am bismillah bismillah wa ala رسول بسم الله بسم الله وعلى سنة رسول الله وعلى سنة رسول الله in an ɗaga gawa za a sa a kabari in an ɗaga ta haka misali wanda suka ɗauka za su shigar sai su ce bismillah wa ala sunnati rasulillah wa fi riwayatin wa ala millati duka sun tabbata wa ala sunnati rasulillah da ala minnati rasulillah hadisi ne na abdullahi ibn umar radiyallahu an iya wurin imamu abu dawud a hadisi na 3213 cewa sai a ce bismillah da sunan Allah wa ala sunnati rasulillah muna shigar da shi kabari akan sunnar manzon Allah tsira da aminci sabata a gare shi wa ala millati rasulillah a bisa ga tafarki da sunna da mila ma'anarsu ɗaya ne sai dai kalmomi ne daban-daban amma kalmomi ne da ke da sinonimiti tsakaninsu kana yi cire ɗaya ka sa a gurbin ɗaya mafhum tsayi. na'am babi na hamsin da tara addu'a uba da dafnil mayyit addu'a da ake yi idan an kammala bunna mamaci a makabarta na'am اللهم اغفر له اللهم ثبت اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم ka gafarta masa Allahumma sabbit ya Allah ta'ala ka tabbatar da shi wajen amsa tambayoyin da za a masa ya amsa su daidai wa daida babu matsala wannan hadisi riwaya ne asalinsa na sahabi Usman bin Affan radiyallahu anhu da ake markirari da zunnurain ma'aboci haske biyu ya auri ƴaƴan annabi daya annabi mafi daraja a duniya da lahira guda biyu ɗaya ta su aka ƙara bashi daya ya auri ruqayya da ummu kulthum ɗaya ta su aka bada ɗaya manzon Allah ya ce da ma akwai wata da na ƙara maka. sallallahu alaihi wasallam Shi ne ya bada gudumawa ta dukiya mai yawa wa addini da annabi ya kalle shi ran yace ma barra usmanu ma fa'ala ba al yau. usman Allah ya maka alƙawari duk abin da ka kare yi a yau har ƙarshen rayuwarka ba zai cutar da kai ba in yau kace zaka zama dan duniya to har abada Allah ya yafe maka amma da yake sahabbai imanin su original ne kuma wallahi bai duniyan can ba wannan sai ya ƙara mar kuma bai yi ga Allah an fa bashi automatic approval ko me ka je ka yi amma wallahi sai ƙara kuma kusanci da Allah shi bai rage ba yanzu mu a ce a ce ya tabbata a ce mana an ba aljanna <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai wallahi wani bakin masacin zai zauna a yi magariba a yi isha ka masa magana yi maka bala'i wani mun yi magariba ba kai ba ka san an gafarta mana bane ku da kuke ta neman abu ku nawa ne a duniya ku da kuke fulani me kuke dana wai sai nuna maka isa wai sai yanzu gafararru ne ah, ba shi yasa sahabbai manyan mutane ne an fa gafarta musu amma sai su ƙara bin Allah din amma duk da haka Allah ya jarabi musulunci da wata fitina zamanin Sayyidina Usman ya kai shekara 90 da yan kai wasu suka wuto da aqida ta khawajanci suka ce Usman yayi ridda suka yi tawilin ayoyi da hadisai na mazan Allah suka su kashe shi iya limanci suka na shi fita a masallaci yayin limanci suka zo kashe shi iyalinsa na tsaye a kansa ta miƙa hannu suka yanke mata hannu yana da shekara casa'in da yan kai Allah ya masa alƙawarin aljanna on three different occasions ya tabbata a sunna ya sai rijiya ta ruma annabi ya ce duk wanda ya saya maka masa aljanna sayyidina Uthman yayi jaishul usra yayi sponsorin annabi yace mako masa aljanna yayi iya cikin al'ashara al-mubashirun bil janna amma sanda suka yi tawili suka kwantar da wannan dattijo dan 90 something years suka kashi yankan rago kuma wai da sunan addini la ilaha illallah kuma sunan addini wasu kawai su addini suke yi shi sa musulunci ya dade masu bata mar suna suna cutar da addini mutum ya je jahilin sami magana ce addini a ce wai na usman mai waiwar daraja wai da sunan addini wani yanka shi da Allah ko makiyinka ne kai shekara 90 da yanka idan ruwanka da shi me ya saura a duniyar gaba daya menene ya saura a duniya mai shekara 90 ne kai me zaka da shi a rayuwa me saura maka ko abokin gaban ka ne da Allah me za ka yi da shi me yayi saura ƙarashin rayuwar gaba daya me 90 something years abinci zai ce ji daɗi ko gida zai gida ya shiga ko ɗinki zai yi bare zamaninsu da babu AC ma babu fanka babu keke balle mota balle mashin me zai yi tsananin sa fai haura gumi ne a cikin rana ya yawo me ribar a cikin me jin daɗin rayuwar amma duk da haka suka yi tawili suka kwantar da sai na kuma aka yanka shi kuma wai da sunan addini aka yi sayyidina usman radiyallahu an shi ya wannan hadisi manzon Allah yana kunyarsa annabi yana zaune a wuri sayyidina abubakar ya sallama ya shigo annabi na auren isa sayyidina abubakar na na aisha a siddiqa bintu siddiq annabi ya dan bude bakin cinyarsa kwabrinsa bai rufe ba sayyidina umar ya shigo annabi ya bashi a hafsa annabi bai gyara ba yana jin sallama sayyidina usman sai annabi ya rufe cinyarsa gaba daya rufe ya gyara zama sabai suka ce abubakar ya zo umar sun zo ba kai ba usman ya zo annabi ka shiga wani hali sai rufe rufe kake yace ba zan ji kunyar bawan Allah da mala'iku ma ke kunyarsa ba mala'ikun Allah fa kunyar sayyidina usman suke ji wallahi kunyarsa suke ji mala'iku ba zan ji kunyar mutumin da mala'ika ma na jin kunyarsa ba saboda girmama shi da suke kunyar sayyidina usman suke yi mutum ne mai kunya su ne asalin irin masu sanyin hali irin dattawai da ake magana dattawa masu haƙuri da juriya da hangen nesa su ne sayid na osman amma shekarar casa'in da yankai yana dattijo da kire ke tashi za ma aka ba kama shi aka kwantar aka yanka shi yankan rago kuma wai da sunan addini Allah ala ya kare addininsa Allah ya kare masu taimakon addini Allah shi samu wanye lafiya wannan hadisi ya cikin sunan na imamu abu dawud da hadisi na 3221 insha Allah ta'ala cewa Allahumma ghfir lahu a sai ayi masa addu'a Allah ya gafarta masa wa sabbitu ya tabbatar da shi hadisin iya ishara ne ga hadisi kuma da yace istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al ku roka wa dan uwanku gafara ku roka masa tabbatuwa a wurin Allah dan a yanzun nan ana mata tambayoyi saboda an binne mutum ana matambayoyi guda hudu four questions answer all man rabbuka ma dinuka ma ilmuka ma za ta kulu fi hadha alladhi bu'itha fikum kowa sai ammar wannan tambayoyi guda hudu idan an binne shi musamman ga wanda ya kai munzali ya balaga a duniya gabanin ya koma ga Allah sai an tambaye shi mumini Allah yana ba shi tabbatuwa ya amsa tambayoyin daidai wa daida ya samu makinsa ɗari bisa ɗari shi ne hakikanin ma'anan yi sabbitun allazina amanu bil qawli sabit fil hayati duniya wa fil akhirah Wani sura zai zama wannan sufi Ibrahim aya ta nawa zai zama aya ta 27 haka ne Allah ya maka albarka aya ta 27 ne sufi Ibrahim daidai ne Allah ya ce yana tabbatar da suka yi imani a rayuwar duniya da alahira duk mai imani Allah yana tabbatar da su muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu a duniya da alahira za mu tashi akan du'a'u ziyaratul qubur insha Allah a darasi na 25 idan Allah kai kwanan mu ko Allah ya samu wanye lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala muhammad wa ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa wallahu ta'ala a'lam